25 beshinchi o'gdilmishning kun tug'di alik huzuriga kirganligi aytiladi o'gdilmish kirib keldi yuzma yuz turib xushol holda alikka ko'rindi aligning o'gdilmishga suoli ali ko'rib darhol uni chaqirdi zamon seni nima qildi deb so'radi kechirmish kunlaring qandoq o'tyotidi to'g'ri yuryotansan yoki agri yo'ldimi otangdan keyin zamon sanga nimalarni qildi xushollik baxsh qildimi yoki g'am qayg'umi o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish o'tinib dedi davlatlik alay uzun yasha noming yeyilsin alaydan yiroqlashib xizmatidan sirtda qoldim zamon mendin yuz o'rib qo'shimmisini turdi uzun bo'ldi alik yuzini ko'midim g'am qayg'u bilan yurib kulmidim bugun alik meni aslab oldiga chaqirdi manga umid va davlat kamiri bog'landi man alikning yorliqini angladim kunim yaxshi bo'ldi ko'zim nurlandi alik har turlik bilimlarni so'radi Ögdülmüş cevap verip söz açtı.